imekuja kuhifadhi elimu zote zilizopo katika huu ulimwengu za Kiislamu. Aliyekimbia somo la lugha amekimbia mtihani ambao hawezi kuuruka isipokuwa atakapoamua asijishughulishe na elimu. Elimu ya lugha ina tanzu takriban kumi na mbili. Tanzu zake elimu ya lugha ya Kiarabu tu ziko ndani mwake elimu kumi na mbili na kila elimu ina mavitabu ya kutosha na wao wametoa juhudi yote haya wanatoa juhudi mavitabu na mavitabu sawasawa viwe vitabu vya chini viwe vitabu vya kati na kati viwe vitabu ni vile virefu iwe ni vile vitabu vya ufafanuzi makusudio ni kurekebisha uelewa mnakubali kwenye Qur'ani kuna maneno yasiyokuwa ya Kiarabu unaweza ukatafakari jambo hilo yani je kwenye Qur'an kuna maneno yasiyo kuwa ya Kiarabu na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi iwaji hii ni Qur'an iliyoteremka kwa lugha ya Kiarabu lakini ndani ya Qur'an unaweza ukadhania kuna maneno yasiyokuwa ya Kiarabu mfano qisfasi qisfasi neno hili صغرها neno hili kisasi sio neno la kiarabu khandaqun hilo sio neno la kiarabu kwa nini allah subhanahu anasema hii qurani imeteremka kwa lugha ya kiarabu na yale maneno ambayo sio ya kiarabu usipoelewa hilo usipoelewa fani ya lugha za kiarabu utakuja kujiingiza katika kufuru usizozitaka wewe usipojifunza elimu za kujua majazi ya ndani ya Qur'an au hakuna istiara ipo au hakuna utakuja kutafsiri maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuzungumza yale ambayo hayastahili elimu za lugha ya Kiarabu usizikimbie kama wanafunzi usizikimbie zinaurekebisha uelewa wako zinataka uelewe vizuri maneno ya mola wako ukizikimbia unakimbilia kwenye ufahamu kinyume na ushahidi kuna watu wengi hata tukiwauliza baadhi ya mambo utasikia tu hili jambo haramu mlitoa haramu tu leo nikuulizeni talakini ni haramu au sio haramu mtaniambia haramu sasa ninakuja kukuuliza kielimu unaposema kitu hichi ni haramu unaelewa haramu ni katika hukumu tano za Kiislamu katika hukumu tano takalifia tu hamsa ipo nini haramu ipo na haramu ndani ya Qur'ani na Sunna haitajwi isipokuwa kwa ushahidi wa wazi tukikwambia pombe ni halali haramu unaniambia nini haramu ushahidi إنما الخمر والميسر آية katika rijisu min amali shaitani eh fajitanibu aya iko wazi pombe ni haramu kwa dalili ukiniambia swala ni wajibu naam waqimu salata wa atu zakat ni wajibu lazima kwa unaposema haramu lazima uwe na dalili ya wazi ima ni Qur'an na ima katika sunna na ima katika ijma' uliposema talakini ni haramu leta dalili na inaolifesi jambo lenyewe la talakini sio vikonakona za kujificha ficha sio nahau sio ah imenyooka kama vile vile ulivyotamka pombe unayo ulipolikimbia somo la lugha ya Kiarabu ulipokimbia masomo ya usul fiqi ndio umekuwa mbabaishaji wa mambo hauna mzigo ndani wewe hauna mzigo wowote ni maneno ya juu juu tu basi ya juu lakini uhalisia huwezi ukayachimba mambo kwa undani elimu ya lugha huna elimu ya hadithi huna tafsiri ya Qur'an hauna usulul fiqh hauna na vyote ndio la uvitaki kinachofuata kwako ni kutumia akili na uelewa wako ah, nina kama hadithi hainipeni hainiingii si kubali wewe nani wewe kuna hadithi wewe ni al-bukhari wewe ni Bukhari mpaka useme hadithi haiingii kwenye akili au wewe umekuwa siku kompyuta kikiingia kitu kibaya na kataa hivi eh? zikawepo elimu za lugha ya Kiarabu na kwenye sifa moja ya elimu ya lugha ya Kiarabu ni tahlilul alfaz elimu ya lugha ya Kiarabu inayachambua yale matamshi yani ile moja linachambuliwa yani linapanuliwa kwenye maana na kwenye matumizi yake Qur'an utamani al-Qur'an maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yatarabbasna bi والمطلقات يتربصن بأنفسهن na قروء نواجهه talaka watasubiria baada ya talaka yao kupewa watasubiria kuruu tatu neno qurub hilo neno qurub sasa katika faida ya ya Kiarabu sasa ikawekwa ile elimu ya Kiarabu kwenye tahlilul alfaz kuyachambua mambo kuyachambua matamshi tamshi moja unachambuliwa nalo na kila linapochambuliwa unaletwa pia maana yake tafsiri ya kwanza quruu ni alhayy ni hayy kwa hiyo ukachukua hukumu uoje kuchukua hukumu kama mwanamke aliyepewa talaka atasubiri hedhi ngapi hedhi tatu pia hiyo ni khuru kwenye maana ya lugha ya Kiarabu pia inakuja kwa maana ya tohuru aliyepewa talaka akasubiria nyumbani kwake tahara tatu ulipoikimbia lugha itakusaidia nini baadaye huko ulipoikimbia lugha ya Kiarabu haya utakuja kujua wapi wailun likulli humazatin lumaza فويل للمصلين ويل يومئذ للمكذبين ويل ويل ويل ويل najua neno wailun wewe lichukue hilo neno sasa lipeleke kwenye tahlilul alfadh kwenye uchambuzi wa matamshi wailun ni nini ni wali fi jahannam ni bonde lililopo katika moto wa jahannam wailun pia ni adhabu maana iqam kwa hiyo katika faida kubwa ya elimu ya lugha ya Kiarabu ni tahdhirul alfaz kwa hiyo unapoisoma elimu ya lugha ya Kiarabu ukiadua bid'atu hii ni bid'atu lile neno bid'a kwanza ushaliwekea kikao kama wiki yani lile neno bid'a peke yake ushalifafanua ufafanuzi wa hali ya juu kabla ya kwenda hukumu yake kwenda wapi lenyewe tu kama lenyewe kwenye lugha linatazamwa vipi Nishaye kuuliza wanafunzi wa college gani kama sikosei, Sosh, niliwauliza swali dogo. Je, bid'a inaingia kwenye hukumu ngapi? Katika hukumu ipi katika zile tano? Na hukumu za Uislamu ni hal, halal, e, wajib, haramu, makruh mandub mustahab Ziko tano. Kila kitu katika dini kitatembea hapo ikufanya hivi ni mubaha, kufanya hivi halali, kufanya hivi wajibu, kufanya hivi makruh kufanya hivi kadha mambo yote yanatembea hapa kwenye mambo matano tukikuuliza bid'atun inakaa kwenye mlango gani kwenye hizo hukumu tano ukijua asili ya bid'a ukasoma chimbuko la bid'a ukaona namna bid'a inavyoathiri inavyoathiri na vinginevyo yote utajua mahala pa kuiweka kwa usiseme tu bid'a tu waziwazi bila kuwa na ufafanuzi wa tahalili alfaz elimu ya lugha ya Kiarabu iliwekwa kwa lengo la kurekebisha uelewa, ufahamu wa mambo. Unapoyakimbia haya, jijue wewe ni mweupe kama karatasi. Hujawahi kusoma chochote katika haya leo yataje, jua wewe ni mweupe kabisa, mweupe. Yaani ni mtu ni mithili ya bajaji au pikipiki isiyokuwa na matairi hivi pikipiki bajaji gani hafa halina matairi tunajiona linatembea linakwenda inaendaje hii mwambia kimungu mungu linakwenda kimungu bali maana yake wewe unalazimisha kuingia kwenye gurudumu yani unajiingiza kimungu mungu kukosea kwako utakuwa ni kwingi sana kwa kupatia kuna tashihi al-alfaz kwenye elimu ya lugha kuna kurekebisha matamshi na yatamkaji hivi Kiswahili nikwambie nikikwambia Kiswahili mfano Rashidi Rashidi jana kesho kutwa atakula kusoma na kuja kwa yeye ah, hiyo Kiswahili tunazungumza tu nikazungumza hivi wewe umeelewa nini hakuna ulichokielewa tamshi ulielewa tamshi alikuja alikula kusoma dhashiri unaelewa lakini ule mpandano wa maneno ile ibara yote kuelezea maana haujaelewa ndiyo hasara ya mtu anayekimbia lugha atakuwa tamka hivi nilivyokutamkia mimi hivi ni kutamkia nini atakuwa anatamka kiarabu hivi utakuwa unatamka hivyo kiarabu na utakuwa unasoma hivyo kiarabu kwa sababu haujajua kasra niiweke wapi dhamma niiweke wapi fathatayn niiweke wapi hili neno niliwekee alifu na lam au nisiliwekee utakuwa unazungumza hivi nilivyozungumza mimi hautoeleweka mbele ya wajuzi wenye kuelewa na kuona unapiga maktaimu unapoteza muda toka kwa sababu unachokifanya hakiingii kwenye akili wala hakitengenezi elimu hizi ziliwekwa kwa lengo la tashihu lisan kuzitengeneza hizi ndimi ukisema almuslimu huwa unajua kwa nini unasema almuslimu ukisema huda unamaanisha huda hapa ina maana gani mbona hutoiwekea alif na lam alhuda unajua kwa nini nimesema hivi tashih sihhatu alfahm usahihi wa kuyafahamu mambo ni moja wa msingi imara wa kuelewa dunia yako nimalizie moja katika elimu zingine njema kabisa na nzuri elimu ya tawarikh elimu ya historia elimu ya historia ni elimu ilitungwa kwa lengo la kutengeneza usahihi wa, wa ufahamu na uelewa utaanza kwenye sira ya mtume utafuata tarehe ya makhulafa ar-rashidin ukimaliza utaingia tarehe ya madola yaliyofuata baada ya, ma, ya makhalifa wale wanne hapo kote Elimu hii iliwekewa kanuni kama vile ilivyotaja Imam Ibn al-Athir, elimu hii iliwekewa kanuni. Moja katika kanuni maarufu ambayo inatamkwa sana ni tu al-Israiliyat, hukumuha, hukumu za riwaya za Israiliyat iliwekwa hata kwenye tafsiri kusoma utakuta kuna maneno kama hayo, riwaya za Israiliyat kwenye mustalahu alhadith kuna riwaya za Israiliyat kanuni iliwekwa hii ni maana yake maana yake ni kwamba kuna upokezi uliomo ndani ya historia ni upokezi ambao hautoweza kuusema ni sahihi wala hautoweza kuusema ni dhaifu bali utakaa kimya riwaya ya yake Hmm? mpaka upate uthibitisho huku kwetu ukwambie hiyo ni sahihi ndio utasema ni sahihi hicho kisa na hilo tukio ni dhaifu ndio utasema ni dhaifu pakikosekana unatakikana ukae kimya nikupe mfano mwepesi unaweza kunielewa zaidi ninachokusudia mimi hapa ninazungumza umuhimu wa ufahamu sahihi kiasi cha kwamba wanachuoni wamefikia kutunga fani za elimu ili kukurekebisha ufahamu wewe kisa cha faala aliyemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Rasulullah, naomba nipe mali, nipe wanyama nikawachunge nipate mali. Mtume akamwambia, wewe hautoweza. Akamwambia, nitaweza akamwambia hautowezi ondoka kwanza mara nyingine masiku mengine kuja alikuja akamwambia Rasulullah nipe nipe nipe wanyama mtume akampa jike na dume mbuzi inasemwa Thaalaba akaenda kuwachunga alipokuwa bisi alipoelewa namna ya kuwachunga wale wanyama siku moja alasiri limpita Wanyama wakaenda wakaenda wakaenda wakakuwa akawa dhuhuri hapatikani, alasiri hapatikani, wakati mwingine mpaka alfajiri. Mali imekuwa nyingi. Mtume alipomuulizia Thalaba hapo muulizia, baada alituma watu wa kuchukua sadaka kwenye majumba ya watu matajiri. Kwa walipofika kwa Thalaba wakaambiwa Thalaba hayupo na hapatikani na amesibiwa na jambo la wanyama yani jambo la wanyama linamshughulisha Sala na swala zote akawa haswali kwa sababu ya wanyama mali kisa hii kama haujui misingi ya historia kama haujui misingi ya riwaya za Israiliyani riwaya ambazo ni e, zimepachikwa maudhui kisa hicho utakitumia kila unapotembea kwenye maisha yako au unapoongea na mtu na utaelewa ufahamu ya kwamba wako maswahaba walikuwa hawaswali utaelewa wako maswahaba walikuwa hawaswali mfano utasema sala sala baki nini Thalaba Kiswahili nini? Hamjui. Au mnaogopa kusoma nadhani mtazani, mtapata zambi au? Thalaba Kiswahili nini? Oman nini? Hujui. Eti thalaba nini ustaz? Ujui? Ustaz Sahalaba tu. Tunyana maji kwa maana kama unamchanganya. Hmm? Hmm. sa'alamatun yes ndo matoa hotuba baba. eh Jamani, hmm? yes, sio mtoa hotuba baba kama mbali, si ndio nyinyi? Salama, nani Kiswahili hapo? Eh? Mbwea. Ayo ndio mtakicheki. Kicheki yule kama takuku. Huyu ndo sahaba alikuwa aswali, mbweha alikuwa aswali. Eh. Kuna ndo anaitwa Thalaba. Usipojua ufahamu, usipokuwa na uelewa makini kwenye athari kama hizi, riwaya kama hizi, utazipokea na utazitumia kwenye kila nyanja. Utakuwa na kopi na una pesa, una copy una pesa kwa sababu hauna uelewa sahihi wa mambo kama hayo lakini ukirudi kwenye vitabu vya isnad vya tarikh vitakueleza riwaya israiliyati hukumu yake ni na riwaya ambayo ni dhaifu watakikana uitaje ila usiiseme ni ya mtume na uiseme mwishoni mwake ni riwaya dhaifu haistahiki kutumiwa kwa hiyo kisa cha sa'ada ni kisa ni kweli kipo kimetajwa na Ibn Kathir kwenye ile aya inayozungumzia yule ambaye mtu katika wana Israeli ambaye fansala famina yule bwana ile aya ameleta Ibn Kathir kisa cha Tha'laba lakini mwisho ameweka conclusion yake kwamba kisa hiki ni dhaifu kwa hiyo kama ni dhaifu utakisema lakini utawaambia waumini jamani hili ni tangopori ni kisa cha uongo ndo salama yako sasa kanuni hii kama hauielewi misingi kama hii hauielewi huna ufahamu nayo utapuyanga kila kisa utakisikia kwa anayesema utazungumza kila kikisa la hili hili utazungumza kwa sababu ni mtu ambaye hutaki kuwa makini na mwili wako silitungwa hizi fani usidhani zilitungwa kwa mchezo mchezo ni watu waliamua kukaa chini kuasili kuweka misingi ili dini isichafuliwe na mpaka leo hii napozungumzia ndugu zangu hakuna falasifa wala malahida wala manatika watu wenye roho mbaya na nia mbaya ya dini yetu hii ya Kiislamu wametoa juhudi kuchafua isipokuwa walishindwa pale Manyema pale kuna tafsiri moja kuna kuna kuna kuna kuna nini inaitwa hii bismillahir rahmanir nini hii kitabu kuna mtu ni mustashriq yani ni kafiri yani yeye oh yani yeye jikafiri mshiba ukafiri wake na kitabu cha gharibu la hadithi yani yeye anachokifanya ile sahih bukhari ile sahih bukhari yeye kaikusanya kwenye kitabu chake kwa kutumia la vile vitabu vyote vya sahihi sahihi bukhari sahihi muslim sunan ibn daud sunan ibn majah sunan tirmidhi ana ana kwenye kitabu chake kaandika mfano ayatul munafiq kaandika hiyo ayatul munafiq alafu mbele pale kaweka mabano kaandika kha yani sahihi bukhari mi ipo kwenye muslim ta tirmidhi da daud alafu kha anaandika pale chini 1724 maana ni hadithi 7924 kwenye mim pale chini anakuandikia eh, labda 522 kwenye taa anakuandikia labda ni 790 hivyo yani maana yake ukifungua kile kitabu unatafuta hadithi aya ayatu munafiq unakwenda kwenye hamza fatha a ah, unatafuta ile hadithi unakuta ayatu munafiq utaipata wapi kha mi ta da ah, kwenye sahih bukhari na hadithi namba ngapi hadithi kha na hadithi ya 3400 unachukua sahih bukhari na kufungua haraka utatumia nne unakuta hadithi iko pale ndo kazi yake yani nakurahisishia yani kama naita nini mteremko sio mimi nakwenda kupigwa ile karatasi eh, eh, eh, huku ah, huku ah, ah. unachukua kile kitabu mtakatu hadithi labda hadithi inazungumzia eh saumu Shaaban hadithi ya Usama Sawu Shaaban kana yukthiru eh, kana yukthiru hapo hapo utakapo kana yukthiru kwenye kafu utafuta sehemu kafu kana kana kana kana ke kana yukthiru hapa eh kana yukthiru min somi Shaaban iko wapi hivi ta Tirmidhi dal Daud mi Muslim kha Bukhari nitaka kwenye Sahih Muslim Sahih Muslim na mangapi hadithi mi hadithi ambayo 5000 chukua 500 hadithi 5000 huyo bwana alifanya hiyo kazi msikilizeni vizuri ni kafiri sio muislamu hiki kitabu kipo bwana tena nilitoa na mtu kipindi kile nilitoa na mtu nikakiweka pale alifanya hiyo kazi mpaka akafikia tamati akamaliza kote akamaliza kisha baada yapo anataka sasa sasa naanza kubadilisha sasa yaani naanza kubadilisha vyote viandika naanza kuviweka sasa sio mwanzo vilikuwa ndio sasa naviweka sio yani kama Bukhari alikuandikia labda 1422 sasa anataka abadilishe sasa atoe huko aweke na kingine au hii akwambie kwenye Bukhari kumbe ipo kwenye Daudi labda kwenye Daudi haipo ipo kwenye Tirmidhi anakubadilishia hivyo akakusudia sasa aanze kufanya hivyo fa adrakatuhu almani umauti ukamkuta akafa tunaelekana tu sasa tunaelekana tu leo hii na ni katika vitabu wanawachuoni wa hadithi ukisomeshwa na mashekhe wote wanasomesha hadithi ukifika kwenye kitabu ilal lazima ukutane na hicho kipengele soma hicho kitabu wewe usijichoshe sana nenda huko utafunua karatasi mpaka ile vitachanika hivi ni makaratasi ni mingi mavitabu mengi rudi kwa hiyo mwamba unafunua tunasoma kafu kafu hii hapa kafu basi hadithi zote zenye kafu kaandika pale zenye wao zote lamu zote kaandika pale unapoziacha elimu hizi maana yake uelewa wako utakuwa ni mdogo bali kwa sharafu ya hizi elimu zilizowekwa hata wabaya wote walipokusudia kuharibu dini walishindwa kama huyu kama huyu alishindwa kama wao walishindwa kuharibu wewe unadhani uelewa wako utakaotaka kuutumia kwenye dini na ufahamu wako unaotaka kuutumia kwenye dini utakuwa na tija yoyote mbele ya Allah subhanahu kalla wa akhir katika somo muhimu sana ni somo la historia kuna dola nyingi zimepita kwenye huu umma wa Kiislamu zimepitia mambo makubwa makubwa matukio mazito ya kivita maandishi na mabarua na kuachishwa watu, watu kazi vimeandikwa vitu vingi sana nyinyi hapa kuna naamini mna, mna, mna kama mlikuwa fahamu ni wafuatiliaji miezi ya nyuma hapa kuanzia mwezi wa kumi eh, wa kumi wa saba wa sita wa tano wa nne huko kuna nyuma palikuwa pana filamu kwenye TBC nini ya zamnini inaitwa Alaf Raslan chekiona saa nne kamili ilifika kwenye Azam TV tu Ala Praslan si kama ni ushaona lakini nishaona aliingia kwenye televisheni ya mtu nikaona nyumbani kwake nimeingia kwa saa nne kakaa toa macho mimi nikakaa nikaangalia natokea pale mbele picha inatokea pale ana paraslan bwana mmoja hivyo kituruki mafilamu ya kituruki hapa kama tamthilia fulani hili sio tamthilia muusaji ile ni dola tu tusalajika lililokuwa nchini Turuki huyo bwana ala paraslan neno alaba kwa kiarabu alaba raslan manake shujaa asad yani ni simba shujaa aliwateremsha na kuwatetemesha hao warusi wakina putini na babu zao na wachina hao na waingereza hao waingereza walikuwa wanamuogopa alaba raslan kupita maelezo leo unajua kuna nini matelevisheni na ukitazama vizuri ukalinganisha na ule unasoma kama unayafuatilia kuna vitu vingi unaviruka na viharibu ndani ya kuna sehemu za shia mdogo mdogo anaweka weka ndani lakini yeye hakuwa shia yeye ni shujaa ambaye hasikii la mtu katika mambo ya dini mmoja katika magavana wake alihukumiwa kwenda mahakamani yeye ndio shahidi yani aliambiwa na wewe ni shahidi wa kuwa kesi hii mmoja katika magavana wake yule gavana anakwenda kutoa ushahidi qadhi anamtazama anasema wewe ndio shahidi wa kesi yani gavana sikini leo anasema gavana fikiria mkoa mkoa basi ndio mtanielewa vizuri yani mkoa mkoa kama huyo Dodoma au mkoa mkoa wa Arusha au mkoa mkoa wapi rais wa nchi kamteua kuwa mkuu wa mkoa au mkurugenzi hapa halafu huyu mkurugenzi au mkuu mkoa hapa ndio shahidi kwenye kesi fulani mahakama yako inakuja inasema yule hakimu anasema wewe ndio eh, wewe ndio shahidi jina eh, ah fulani ah, kesi ya kesi inaanza anafika na ushahidi anataka kutoa ushahidi anamwambia simama kwanza kwa mujibu wa vitengo vyetu vya sheria vinaonyesha wewe haustahili kuwa shahidi eh kwa nini kwa sababu katika makosa ambayo yanadhihiri kwako hauswali swala za jamaa na watu unaswali peke yako kwa salamu alaykum toka na hukumu mkumko wako asikia hiyo hali anaweza kumtoa mko mko mkoa alitolewa ni mimbari huku kainamisha kichwa gavana amerudi nyumbani kitendo cha kuto kuswali jamaa na watu kwenye misikiti kinamuumiza ndio yake na alijenga msikiti nje kwa hiyo ndani kasuri yake palikuwa pana pana msikiti. Akajenga nje na akawa swali jamaa wake. Na yazungumza haya kuonyesha kwamba elimu ya historia usiikwepe. Na haya nazungumza kwa lengo la kutaka tu, nitazungumza mwishoni mwangu. Kwa katika somo kubwa ni haya mambo kwa sababu leo hii mitandao hii na mambo ya utandawazi yanaharibu uhalisia wa mambo historia ya mtume the message imeshaharibu imeharibiwa kuna mambo mambo mle hayako sawa janaa za masahaba zimeharibiwa kwa sababu misingi ya aqida ilishawekwa pembeni na mengineyo katika masomo ambayo nimeacha muhadhara wangu unazungumzia neema tilfa maarifa usahihi wa uelewa enyi vijana wenzangu enyi vijana wenzangu rekebisheni ufahamu mlionao kwenye mambo mbalimbali ya rekebisheni uelewa mlionao mwingi kwenye mambo ya kimanhaji rekebisheni vipengele vingi mlivyonavyo vya misimamo fulani fulani fulani vinikusheni mtakuja kuharibu siku ile tashhidi ilikuwa ni kubwa kuliko taarifa mkaso ulikuwa mkubwa kuliko kuelimisha anayeweka msimamo anayeingia msimamo hajakutangulizia nini amekutangulizia fahamu hivyo ndo sahihi ukiacha unakuwa wewe ufanye changu cha mazungumzo hapa ndipo kwenye kile cha mazungumzo turekebisheni uelewa wetu kwenye mambo ya kimanhaji usisikie sikie kataa rishwa hafai hilo jambo halipo kweli nimesema lichukue kanalo chini sasa wewe mwanafunzi wewe si mwanafunzi unayesoma kwa mashauri lako wa walimu anza kulifuatilia hili jambo mwanzo wake mpaka mwisho kwa tanzu zote zinazotakikana nani wanawachuoni kwenye hii amu ya nyanja nani kuulize kwamba huyo kasalimika nani nani huyo wanawachuoni kasalimika kila mtu anatajwa vibaya kwa mabaya kila mtu hatakiwi na upande wa kulia kila mtu hatakiwi na upande wa kushoto huu watu wa kuondogosha kwa tupili ambalo wazuoni hoja yangu ya msingi chukua kauli za asemani chukua maneno ya asemani kabla ya kuifanyia kazi kama kweli mwanafunzi anza kufuatilia hayo mambo kwa utaratibu na ukiona huwezi kuyafuatilia fanya linaloitengenezwa nafsi yako tu peke yake hayo hayakuhusu haukuulizwa kunako imamu fulani na shekha fulani lakini hii yumtahanu nas ala al watu wanatahiniwa kwenye kwenye madhhabi yao kwa kuwafanya na kuwatia dosari maimamu wakubwa wanatahiniwa watu kwa mali wanatahiniwa watu kwa ahmadi Shafi'i Abu Hanifa kwa Sufyanani wakina Thawri wakina Ata hao maimamu wakubwa wakina Barbahari wakina Bukhari tunatahiniwa huko unamsemaje na Bukhari hatutahiniwi na hawa wakina Sheikh Ustazi Sheikh Mwalimu Sheikh Babu si Sheikh nani Sheikh Sheikh Sheikh Sheikh Wewe kama mtahini mtu kwa Sheikh Sheikh Sheikh aima kiram na haya yote yatamka limamu albarbahari turekebisheni hiki kipengele cha ufahamu katika sekta ya kimanaji tunaposema ule mfumo wa kuendesha dini pia tuuelewe unavyotaka kwa sababu hiyo ile daura yenyewe hiyo daura ya hao wanaoitwa ahlusunna wal jamaa yenyewe ina mzozo baya nani salafi takuuliza wewe Hao wanaoitwa al-sunna, as asalafiyun si athariyun eh eh tunaoelewa hivyo hao humo ndani yeye kuna yani kuna kirikishani kweli kweli huyu hayumo yumo huyu hayumo haya alikuwa hapo kama takunaji neema wa sihhatul fahim ni katika mambo mabora sana kwa wanafunzi kwenye kuelekea taa ya kumtii Mola wake kama huyawezi kuyadadavua labda huwezi kufuatilia jambo tahdidi si masala moyo ya mutlaq wa muqayyad huwezi kuelewa masala haya kwamba huyu alitanguliwa kujeruhiwa aliyejeruhi kwa hivi ambaye hajajeruhi kwa hivi kama hauyaelewi wa'mal li nafsika an takuna baqiya fi yawm mautika dhahikan masrura fanyia kazi nafsi yako tengeneza nafsi yako rekebisha maasi ya صلى الله كما نوى فضل سيغفر كما نوى يسوم القرآن حفاظة حفظة من كل مجموعة تفني كاسي كل مجموعة وليه وتطواه من مساقه جمع نستقى الطاعة وليه من هذا واعمل لنفسك أن تكون إذا غدر في يوم موتك ضاحكا مسرور يفني كاسي سيكو تكبقوا ونقفا وهذا يكون فرانس وقوانا ليا أوه كوانا وفهموا وفهمني كتب زوري uelewe na kitu kizuri sana rabbi shrah li sadri musajjid ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي حديث معاويه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين وليذلوا قوم اذا رجعوا ilayhi la'allahum yahdharun jielekeze kwenye kuelewa kitu kama hivyo kifahamu vizuri kwa usanyiwa ukiupata huo uelewa endelea kumshukuru na kumhimidi Allah sana na utoe juhudi kubwa kwenye kupambana na kitu kingine usiwe kichwa mchunga wewe ni kufuata bendera ufanya ukwepo wamesema wamesema nimemsikia nani usiwe hivyo utakaolisikia lichukue ndio kikifuani anza kunifanyia kazi polepole au liweke akiba endelea na safari yako utalikuta mbele yaeleweni mambo kwa uzuri swala zetu tuzielewe kwa usahihi funga zetu tuzielewe kwa usahihi mavazi unayovaa haya yaelewe kwa usahihi itikadi ndio nayo ielewe inayotakikana ielewe usipandikize itikadi vya kwako ukaiacha misingi imani iliyoasisiwa na maulama wakubwa ukaja kuwa ni mtu kumi unatumia dhili yako na matashi yako na maamuzi yako tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala tunufaishe kwa haya ambayo tuliyosema na kuzuku ikhlas katika kauli zetu na kujalia mshukuru وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين